Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Արցախցիներն իրենց մտահոգությունն են հայտնում քաղաքական գործիչների կողմից ազատագրված տարածքների հնարավոր զիջումների մասին հայտարարությունները։ Ընդունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Հենրիխ Պողոսյանի առանձնատանը բացվել է նրա հարթականդակը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով նոր մարաղայում բազմազավակ ընտանիքը բնակարամուտ է տոնել։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում ավարտվել է հացահատիկայիների դերքահավաքը։ ԵԱԿ-ն դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանի նախորդին առած հայտարարությունը, թե Արցախում ազատագրված տարածներ չկան եւ դրան գravel տարածներ են ու պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, խիստ քննադատության է արժանացել Արցախում։ Ազատագրված տարածքների հնարավոր զիջումների մասին քննարկումների շուրջ իրենց մտահոգությունն են հայտնել ազատամարտիկները։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի ազատամարտիկների միությունը, որում մասնավորապես ասվում է. Արցախի ազատամարտիկների միության վարչությունը եւ նրա շուրջը համախմբված Երեկվա պատերազմի մասնակիցների 10000-անոց բանակն իր խորը մտահոգությունն է հայտնում վերջին շրջանում հայոց արևելած կողմի ազատագրված տարածքների հետ կապված հնարավոր զիջումների մասին արդեն իսկ անթակույց հնչեղություն ստացած դավաճանական հայտարարությունների վերաբերյալ եւ դա որակում ոչ այլ կերպ, քան մեր ազգային միասնության խարխլման ուղված բացահայտ ոտնձգություն։ Ողջունելով Արցախ-Հայաստան Սփյուռք երամիասնության ամրապնդման ուղված մեր համազգային ջանքերի շարունակական դինամիկան եւ դրա շնորհիվ առ այսօր արդեն իսկ ունեցած ձերբերումները սրբորեն պաշտպանելու եւ հարկեղած դեպքում դրանք բազմապատկելու հայ ժողովրդի վճռականությունը, Արցախի ազատամարտիկների միությունը միաժամանակ ողջախոհության կոչ է հղում բոլոր նրանց, ովքեր զիջողականությունը եւ ըստ այդմ նաեւ պարտվողականությունը համարում են որպես հիմնախնդրի լուծման ցանկալի ու թերևս այլընտրանքային ճանապարհ։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը հարգելով հայոց պատմական տարածքների ազատագրման համար իրենց կյանքն ու առողջությունը նվիրաբերած հազարավոր մարտնկերների կատարածը եւ մշտապես կանգնած լինելով հարազատ պետականության պաշտպանության դիրքերում ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր ու այսուհետ պատրաստակամ է իր վճռական գործողություններով սատարել մեր երկրի տարածքային ամբողջականության եւ նրա լիարժեք անվտանգության ապահովմանը, ասված է Արցախի ազատամարտիկների միության տարածած հայտարարության մեջ։ Ազատ հայրենի կուսակցությունը ողջունում է Արցախի հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացիչ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Արշավիր Ղարամյանի կոչ հայտարարությունը այն մասին, որ անընդունելի է տարբեր քաղաքական գործիչների, քաղաքագետների, սոցիալական ցանցերի ակտիվ օկտատերերի կողմից Արցախի տարածքային զիջումների մասին հայտարարությունները։ Այս մասին ասել է Ազատ հայրենիք կուսակցության հայրենիք խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանը։ Միակողմանի զիջումների մասին ցանկացած հայտարարություն ես համարում եմ անպատասխանատու, եթե կուզեք, դավաճանություն։ Այսօր մեր հակառակորդն ամեն օր մեզ սպառնում է պատերազմով, խաղաղ բնակության ֆիզիկական բնաջնջմամբ։ Ի վերջո 2016 թվականի դասերը մեկ անգամ եւս հաստատեցին, որ գործ ունենք թշնամու մի տեսակի հետ, որն ընդունակ չէ որևէ քաղաքակիրթ երկխոսության։ Ու եթե որևէ մեկն այսքանից հետո հանդես է գալիս միակողմանի զիջումների անհրաժեշտության մասին հայտարարություններով, մենք առնվազն վտանգավոր եւ անընդունելի ենք համարում դա, ասել է Արթուր Թոմասյանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 1-ին ընդունել է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Ինչպես հայտնում են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Պետրոս Թերզյանին քննարկվել են հիմնադրամի կողմից Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Պետրոս Թերզյանին այսօր ընդունել է Արցախի հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Պետական նախարարը բարձր է գնահատել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մասնակցությունն Արցախի համար կենսական հարցերի լուծման գործում։ Գրիգորի Մարտիրոսյանն ընդգծել է, որ Արցախում չկա գրեթե մի համայնք, որտեղ հիմնադրամի միջոցներով որևէ կարևոր խնդիր լուծված չլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Պետրոս Թերզյանը նշել է, որ ցանոթացել են իրականացվող նախագծերի ընթացիկ աշխատանքներին, ինչպես նաև մի շարք համայնքներում ներկայ են գտնվել հիմնադրամի միջոցներով կառուցված բազմազավակ ընտանիքների առանձնատների բացմանը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները խոսել են հիմնադրամի միջոցներով Արցախում կառուցված համայնքային կենտրոնների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, արևային էներգիայի ստացման համակարգերի ու արտեզյան ջրհորերի ծրագրերի ընդլայնման անհրաժեշտության եւ ընդհանցիկ մի շարք այլ նախագծերի մասին։ Այսօր Ստեփանակերտի Հակոբ Հակոբյան 46 հասեյում գտնվող առանձնատանը, որտեղ ապրել է պետական քաղաքական գործիչ Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Հենրիխ Պողոսյանը, հանդիսավոր կերպով բացվել է նրա հարթականդակը, որը հեղինակել է քանդակագործ Ալբերտ Հարությունյանը։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախյան շարժման ականավոր գործիչ Հենրիխ Պողոսյանի հարթականդակի տեղադրումն իրականություն է դարձել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ։ Հանդիսավոր արարողության բացման խոսքում քաղաքապետարանի մամուլի բաժնի պետ Դավիթ Միքայելյանը վերհիշեց՝ ի պաշտպանություն Արցախահայության պատմական իրավունքների Հենրիխ Պողոսյանի հրաշուն ելույթը ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նստաշրջանում, որտեղ քննարկվում էր Արցախյան հիմնախնդիրը դեռ այսօր էլ մեր հիշողության մեջ վառ է մնում ըստ գերագույն խորհրդի նստաշրջանում Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ ծավալված քննարկումներում Հենրիխ Պողոսյանի ունեցած կրակոտ եւ համարձակ ելույթը, որի նկատմամբ անտարբեր չէին կարող մնալ անգամ մեր հակառակորդը ճշնամիները։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, ով անձամբ ծանոթ է եղել Հենրիխ Պողոսյանին, նրան բնորոշեց որպես սկզբունքային ինտելեկտուալ ու ժողովրդական անհատականություն։ Կա 3 կարևոր առանձնանիշ, որով Հենրիկ Պողոսյանը տարբերվում էր։ Առաջինը դա նրա սկզբունքայինությունն էր, երկրորդը բարձր ինտելեկտը, եւ երրորդը նրա ժողովրդականությունը առանց կուրս ծեծելու նվերումը ես անկարծիքին եմ որ այս փոքրիկ հարթականդակը որ ներկայացնում է Հենրիկ Պողոսյանին հավերժական է միշտ կմնա որտեւ նա պատին կանգնելուց առաջ միշտ եղել է մեր սրտում Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնահավար մարզի մարզգործկոմի նախագահ Սիմոն Բաբայանը գործընկերոջը հիշում է որպես Արցախյան շարժման ու ազատության նվիրյալ Своими поступками он всегда был на стороне нашего карабахского движения. Իր բոլոր քայլերով ու գործերով նա Արցախյան շարժման կողքին էր։ Շատ դժվար էր, որովհետև ոչ բոլորն էին նրան հասկանում։ Այդուհանդերձ նա ամբողջությամբ նվիրվեց մեր ազատության գործին։ Քույրը Էլմիրա Պողոսյանն իր խոսքում վերհիշեց Հենրիխ եղբոր հայրենիք վերադառնալու նախապատմությունը։ Գնաց Մոսկվա, ընդունվեց, սովորեց, հետո ավարտեց Զանգատարի սասմապապ, ինձ ստեղ ուզում են կաֆեդրայում թողել։ Պապան ասեց. «Ни в коем случае ты должен служить своему народу»։ Մտերիմների ու գործընկերների ելույթներին հաջորդեց Հենրիխ Պողոսյանի հարթականդակի բացումը, որի պատիվը տրվեց նրա քրոջը Էլմիրա Պողոսյանին եւ քանդակի հեղինակ Ալբերտ Հարությունյանին։ Միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, հասարակական քաղաքական գործիչներ, հարազատներ ու գործընկերներ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաղաքաշինության նախարարության նախատեսված ծրագրի համաձայն հանրապետության տարբեր համայնքներում ակտիվ աշխատանքներ են տարվում ջրային համակարգերի անցկացման եւ վերանորոգման ուղղությամբ։ Այդ մասին տեղեկացրել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը երեք կայացած մամլո ասուլիսի ժամանակ։ Կրկին լսենք Վաննովիկովին։ Կարեն Շահրամանյանի խոսքով մի շարք համայնքներում ջրամատակարարման ապահովման աշխատանքներն արդեն իսկ ավարտվել են։ Մյուսներն ընթացքի մեջ են։ Կոնկրետ ավարտում ենք Բադարա գյուղում Մխիթարաշեն, Աստխաշեն գյուղերի ջրամատակարարման նոր համակարգերի կառուցման աշխատանքները, ավարտել ենք նոր Կայմիրավանը, Ներքին Հորաթաղը, Եմիշճան գյուղը, Հարթաշեն գյուղը, Շուշի քաղաքում ենք իրականացել աշխատանքներ եւ 19 թվականին նախատեսվում է Շուշի քաղաքում եւս զգալի աշխատանքներ կատարվել ջրի մաքրման կայանի կառուցման օրվա կարգ որ ջրամբարների 2 հատ 2000 խորանարդ է տարողությամբ ջրամբարների կառուցման ուղղությամբ Անդրադառնալով հանրապետության խոշոր համայնքներից հաթերքի ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագրերին, քաղաքաշինության նախարարը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կմշակվի գյուղը հարևան բնակավայրերին կապող ճանապարհների նորոգման նախագիծ։ Ընթացքի մեջ է նաև մայր ջրատարի կառուցումը։ Նախագծային կազմակերպության հետ միասին այցելելու ենք հաթերք գյուղ, որոշելու ինչպիսի աշխատանքներ պետք է իրականացվենք, որպեսզի ավելի քիչ գումարներով կարողանանք այդ աշխատանքները կազմակերպել։ Ասֆալտապատման մասին է խոսքը։ Խոսքը ոչ միայն Հաթեր Գետավանի մասին է, այլ Գետավան, Հաթեր, Ականաբերդ եւ Սարսանք այդ Զագլիկեով Սարսանք այդ հատվածի մասին։ Ինչ վերաբերում է ջրամատակարարմանը, այսօրվա դրությամբ մենք Հաթերքում նոր մայր ջրակից ենք անցկացնում։ Լրագրողների հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր վերաբնակեցվող համայնքների բնակիչներին բնակարանային պայմանների բարելավման ու վերանորոգման նպատակով տրամադրվող շինանյութի ծրագրի արդյունավետությանը։ Ի պատասխան Կարեն Շահրամանյանը նշեց, որ ներկայումս այդ գործընթացն իրականացնում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, սակայն այն ոչ միշտ է արդյունավետ իրագործվում։ Մասնավորապես շատ բնակիչներ տրամադրված շինանյութը նպատակային չեն օգտագործում։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում այդ ծրագրի ձևաչափը փոփոխությունների ենթարկվի։ Ինչու է տրամադրում շինանյութը, որը տարիներ շարունակ մնում, ոչ տիտանի է դառնում, մի մասը փչանում կամ մի մասն էլ այդ բնակիչը բռնում ծախում այլ նպատակի է օգտագործում։ Համայնքի ղեկավարը ինքն է ներկայացնում ցանկը իր համայնքում շինանյութեր կարիք ունեցող ընտանիքների։ Հստակ պետք է այդ ընտանիքների հետ աշխատանքներ տարվի, բացատրվի, հասկացվի, որ ինչ պետք արվի։ Հիմա եթե ընտանիքը չի կարողանում անել, ինչու է տրամադրում տարբերում։ Հաջորդ տարի մենք ստուգումներ ենք իրականացնելու, ոչ թե ստուգումներ, ուսումնասիրություններ տեսնենք համակարգը ոնց է աշխատում այսինքն վարչականների կողմից իրականացվող։ Եվ արդեն կոնկրետ առաջարկություններ կանելու կամ ձևաչափը փոխելու կամ ինչ որ նոր մեխանիզմներ կիրառելու համար։ Լրագրողների հետ հարցպատասխանի շրջանակներում քաղաքաշինության նախարարն անդրադարձավ նաև Խարվաճար Սոտք ճանապարհատվածի սպասարկման խնդրի ապահովմանն ու յենթակառուցվածքների զարգացման ներկայիս ընթացքին։ Նրա խոսքով այս տարի կենսական նշանակության այդ ճանապարհահատվածի սպասարկումը լիարժեք իրականացնելու նպատակով կստեղծվի հատուկ աշխատանքային խումբ։ Հաջորդ տարի փորձելու ենք եւ ձմեռային պահպանման համար, այնտեղ լուրջ ձմեռային պահպանման խնդիր կա, կոնկրետ սոտքի լեռնացքի մասին է խոսքը, եւ ընդհանուր ընթացիկ նորոգման ու պահպանման ուղղությամբ այդտեղ հատուկ աշխատանքային խումբ պահել։ Ինչ վերաբերում է ենթակառուցվածներին, իրոք դրա մի մասը արդեն ավարտել են աշխատանքները, մի մասը սկսված է, կոնկրետ բեզմեթազը տակ ջրայտ խաչմերուկում սկսել է, բավականին մեծ հանգստի գոտի է լինելու սպասարկման բոլորի ծառայություններով։ Լրագրողները քաղաքաշինության նախարարից հետաքրքրվել են նաև Ստեփանակերտում իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքից ու բնակարանաշինության, դպրոցաշինության ոլորտներին վերաբերող խնդիրների լուծման հնարավորություններից։ Կարեն Շահրամանյանի խոսքով բարձրաձայնված խնդիրների մի մասի լուծմանը նպատակաուղված աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են, իսկ մյուսներին հնարավորության սահմաններում կանդրադառնան առաջիկայում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Տորոնտոյի Հայաստան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ մեր տունը ծրագրի շրջանակներում նոր մարաղահամայնքում Սամսոն եւ Սաթենի Խարությունյանների բազմազավակ ընտանիքը բնակարանամուտ է տոնել։ Առանձնատան Կարմիր Ժապավենը կտրելու պատիվը տրվել է Հայաստան համայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Պետրոս Թերզյանին եւ Սամսոն Հարությունյանին։ Պետրոս Թերզյանը շնորհավորել է Հարությունյանների ընտանիքին նոր ու հարմարավետ առանձնատուն ունենալու համար մաղթելով ընտանիքին երջանկություն, հաջողություններ եւ նորանոր ձեռքբերումներ։ Ըստ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Վարդան Փարթամյանի 2015 թվականից իրականացվող Մեր տունը ծրագրի շրջանակներում Արցախում արդեն կառուցվել է 34 բնակարան։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում ավարտվել է հացահատիկայների բերքահավաքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Դաշտերում աշխատել են 10 կոմբայն, որից 9-ը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ստացվել է 15 տոնա ծորեն, 15 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Անցած աշնան այս կառնանը Խաշաթաղի շրջանում ընդհանուր իրականացվել է 23170 հեկտար հացահատիկի ցանկ, Ամռան ընթացքում տեղացած կարկտի անձրևների եւ դրանց ուղեկից քամու պատճառով ամբողջությամբ վնասվել է մոտ 5830 հեկտար ցանկատարած, իսկ կրտեհիշ 12 հեկտար։ Ըստ շեր վարչակազմի աշխատակազմի գյուղարչական պետ Լևոն Սիմոնյանի աշխատության մայիսի 14-ից Իշխանաձոր գյուղում շուրջօրյա գործել է Բերքահավաքի անկորուս կազմակերպման հակարտեխային շտաբ։ Ընթացքում իրականացվել են ագրարային մի շարք աշխատանքներ, արտերի ճանապարհամերձ տարածքները ենթարկվել են քիմիական մշակման կատարվել են հակարտեղային պաշտպանի շերտի երկում եւ այլն։ Բնական աղետները բացի Ասաատիկի արտերից վնասել են նաև Եգիպտացորենի բանջարաբոստանային մշակաբույսերի արտերը։ Այդ տարածքներ Նշված մշակաբույսերը վերականգնելու նպատակով Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից շրջանին հատկացվել է 40 տոննա ազոտական պարատանյութ, 400 կիլոգրամ եգիպտացորենի սերմացու, 635970 հատ բանջարեղենի սատիլ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն օգոստոսի 2-ին ՀՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանն Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Մենք հետևում ենք միջազգային արձագանքներին Հայաստանում տեղի ունեցող ներքին գործընթացների շուրջ, որոնք պայմանավորված են կառավարության ներքին առաջնահերթություններ հանդիսացող իրավական պետության եւ արդարադատության անկախ համակարգի կայացմամբ, կոռուպցիայի դեմ պայքարով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը՝ ի պատասխան Արմինֆոյի հարցին, թե Հայաստանում բուրըն արձագանքի արժանացան Մոսկվայից հնչող գնահատականները վերջին շրջանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Այս գործընթացները փոխկապակցված չեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ եւ չպետք է տարընթերցման առիթ հանդիսանան, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու առնչությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից հուլիսի 31-ին հրապարակված հայտարարությունից օրեր առաջ Ամերիկայի ձայնի հարցինի պատասխան ԱՄՆ-ի արտաքին գերտեսչությունը տեղեկացրել է։ Միացյալ Նահանգները հետևողական կերպով կոչ արել Հայաստանի իշխանություններին անցկացնել այդ իրադարձությունների վստահելի լուրջ եւ անկախ քննություն։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել էր նաեւ, թե Մենք շարունակում ենք շեշտել հայաստանյան մեր գործընկերներին, որ կարևոր է հարգել արդարադատության իրականացման միջազգայինորեն ճանաչված չափանիշները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ավելի ուշ ասել է. Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարությունների այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Իր խոսքում Լավրովն ընդգծել է. Վերջին օրերին մենք մի քանի անգամ ենք փոխանցել մեր այս մտահոգությունները Հայաստանի իշխանություններին։ Ակնկալում ենք, որ իրավիճակը այնուամենայնիվ կգնա կառուցողական ճանապարհով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։